والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور, وجور السلطان عليهم ولم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القدر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا ولم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ومن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وزانوا كتك imani بارك الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na hutuba ya leo tunasoma hadithi miongoni mwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam bali wasia mtume sallallahu alaihi alitoa na kadhalika onyo kwa Waislamu katika maisha yao na hadithi ndugu zangu ni hadithi ambayo imekuja kuwafiki kaida ambayo katika sheria kwa dhunub ikipatikana katika mjtama kama maasi balaa inatokea na balaa haitokei ila kwa sababu ya maasi ya wanadamu balaa matatizo haitokei katika mjtama ila kwa sababu ya, ya, ya maasi ya wanadamu Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja maasi aina tano. Maasi ziko nyingi. Lakini kwa ni ibra kwetu na makumbusho. Na Allah turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tujirekebishe na tutubu ili Allah subhanahu wa ta'ala atuhurumie na tutengeneze maisha yetu hapa duniani kabla akhira. Hadithi hii ndugu zangu kama nilivyosoma imepokewa na bin Umar radhiyallahu anhuma anasema aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alituangalia alikaa akiwaangalia akiwa, akiwa, akiwa akizungumza na wao aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema ya maashara muhajirin anazungumzia na muhajirin na muhajirin wale masahaba walihama kutoka maka kwenda Madina ambayo katika darajati ya masahaba ndio afdal sahaba walikuwa bora kama sahaba muhajirin bora kushinda wengine wote kushinda ansar mtume anazungumza na muhajirin anamwambia aqbala alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alitoangalia akizungumza akasema ya maashar muhajirin enyi muhajirin anawaambia khamsun idha tulitum bihin vitu tano ikikuwa mtihani juu yenu khamsun idha tulitum bihin wa'udhu billahi an na mtume sasa anasema na naomba Mwenyezi Mungu awaepushe mkutano hizo mkutano kwa hiyo ni wasini kitu kubwa kama mtume anazungumza mtume Mwenyezi Mungu kiumbe bora anazungumza na wanadamu bora anawaambia kitu vitu tano ikiwakumba anaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie siwapate akazungumzia akasema ya kwanza anasema khamsun idha btulitum bihin wa a'udhu billahi yudrikuhun vitu tano ikiwakuta na mambo wa Allah subhanahu wa ta'ala jalie usiwapate lam tadhharu fahishatu ya kwanza anasema lam tadhharu fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha haitadhihiri fahisha maovu zina ni watu na maovu aina yote ambayo watu wanafanya haitadhihiri katika mujtama lam tadhharu fahisha fi qaumin qatu hatta yu'linu biha paka waitangaze waionyeshe zina kabari dhunub watu wanajificha lakini inakuwa watu wanadhihiri kuonyesha zina na liwati kama hizo kama vile leo katika shabaka katika simu ama dish ambayo tunaangalia unaweza kuona kila kitu live life fahisha unaiangalia wayadu billah na Mwenyezi Mungu na hiyo ibtila imekuta katika akhir zaman fahisha ambayo ni kabair dhulub kama zina na liwat watu walikuwa wanaficha wakifanya kitendo kama hiyo anajificha na hukumu yake ni kubwa kama umeona pigwa na mara kama ni kijana pigwa viboko 100 si rahisi leo imekuwa kawaida katika mujtama dhahiri inaonekana mtume sasa anasema hii miaka 1500 iliyotangulia anaambia muhajirin akikuwa na wao anawaambia vitu tano ikiwakumba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala isiwafate mal asaf mitupata sisi mitupata anasema lam tadhharu fahisha biqaumin qatu haitadhihiri fahisha katika mujtama hata yu'linu biha mpaka waitangaze waitangaze hiyo mfahisha matokeo yake nini mtume sallallahu alayhi wasallam illa fasha fihim ta'un wal awja' allati lam takun madat aslafihim alladhi madaw kipatikana vitu kama hizo Mwenyezi Mungu anasalitisha na adhabu juu ya watu kwa kupatikana ta'un beti aina ugonjwa ambayo ina spread na sasa kuna AIDS na spread katika zina na aina nyingi za ugonjwa za zina inapatikana katika mshtama ambayo ilikuwa hakuna zamani na ugonjwa unakuja mpya baada mpya na zamani ilikuwa hakuna ugonjwa kama hizo anasema illa fasha fi ta'un wala auja na, na njaa njaa inapatikana shida والاutah na kadhalika magonjwa mengine nyingi ambazo zinapatikana na matatizo tofauti tofauti allati lam takun madat fi aslafihim alladhi maraw ambazo hizo gonjwa haikupatikana katika waliotangulia zama za wale ambao walitangulia kabla sisi wakati inaenda lakini wakfa ndugu zangu kuzungumzia yale yote ambayo yanazungumzia kuhusu fahisha uislamu umeharamisha ndugu zangu zina na Allah subhanahu wa ta'ala anasema usifa si kufanya usikaribie usikaribie na mambo yote ambayo yanakukaribisha kwa zina unajikusha nayo ikhtilat kuchanganyikana wanawake na wanaume wanawake kutokovaa hijab macho kutojizuia na haram kuangalia na mambo mengi ambayo yanakukaribisha katika zina Muislamu atakana akuwe mbali nazo kwa sababu hiyo inakukaribisha na utaangukie katika kitendo ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala ameharamisha macho yako inaangalia mkono inagusa inashika nazungumza na mdomo mpaka unafanya fahisha wa'adhu billah kwa hiyo muislamu atakana kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na dini ya Uislamu imetupia taratibu ambayo ni taratibu rabbani kutoka Mwenyezi Mungu mtu kuoa afuate njia nzuri ya kumaliza shahwa yake na mwanamke kadhalika kataa kuolewa afuate njia nzuri ya kumaliza shahawa yake asipeleke sehemu ya haramu watu waoe wakae salama ufunge ndoa ya halali unamaliza ile shahawa yako kuliko kuipeleka sehemu ya haramu unamudhi Allah subhanahu wa ta'ala unapata dhambi kwa hiyo kwa hiyo muislamu ndugu zangu zaidi kujiepusha na fahisha aina yote na maasi tofauti tofauti ya kwanza hiyo mtume sasa alisema akizungumzia masahaba ya pili anasema mtume الله عليه wasallam walam yanqusul mikyala wal mizan pindi watu watapunguza mikyala na mizan ratili na vipimo katika biashara walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shidati mauna Mtume sallallahu anasema pindi watu ya biashara yao watapunja na kudanganya katika mizani na ratili na leo imedhihiri watu mwogopi Allah subhanahu wa ta'ala wanauza vitu wanadanganya katika kilo wanatoa grams wengine kilo mia, kilo moja wanatolea baadhi ya grams kidogo katika gunia mzima mathalan kilo hamsini wanatoa baadhi ya grams ama wanapunguza kilo wanakuuzia ni haramu wanakula wakitafuta faida na wengine wamezidi zaidi katika hadithi ambayo inazungumzia kwa ujumla kudanganya al-ghish mtume sasa anasema man ghashana falaysa minna mwenye kudanganya si katika sisi si katika uislamu watu wanadanganya wanauza vitu fake hata kama kitu unanua elezea mtu hii hali yake ni hii na hii hali yake ni hii wewe ni unataka lakini wanadanganya wanauza vitu fake vitu ambayo si sawa zingine zimeharibika hata mtume sasa alikuwa akienda sokoni anatembea watu wameweka chakula juu wameweka imekauka mtume sasa akaingiza mkono ndani akakuta kuna maji maji akamwambia ya hadha nini hii umefanya anasema ya rasulullah nilipata mvua chini mbichi juu ameweka imekauka kwa hiyo mtu anaona kitu inavutia juu imekauka lakini chini mbichi mbichi si nzuri mtume akakataza akameweka yote wazi mtu ajue hii bichi na imekauka achagulie atanunua ndio leo watu wanafanya ghish mambo mengi katika sokoni katika maduka kudanganya katika mizan na kilo yote hiyo mtume amehadharisha na amekataza na Allah subhanahu wa ta'ala mtukataza wailul lilmutaffifin wataangamia adhabu kali kwa wale ambao wanapunguza katika mizani ala kuli hali ndugu zangu muislamu atakana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kujikusha kwa hiyo mtume anasema ولم yanqusu المكيال والميزان الا illa بالسنين bisinin mkifanya hivyo adhabu yake mtapata matatizo kwa muda maisha yatakuwa ngumu riziki haipatikani leo watu wanasema maisha ngumu hakuna pesa ah. ni sisi tujirudie wenyewe maisha ngumu maisha ni ile ile dunia ibadiliki dunia ni ile ile ile masahaba walikuwa naishi ndio hii tunaishi jua ndio ile ile ardhi ndio ile ile sisi ndio tumebadilika sisi ndio tumebadilika. ulimwengu umebadilika, itabadilika ulimwengu, ni wanadamu wamebadilika. Wao wajirekebishe. Wajirekebishe na kila mtu anajua nafsi yake. Na hii ni kukumbusha kutafaidi waumini. Kumbusha kutafaidi waumini. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbushaneni, hakika kukumbusha kutafaidi waumini. Mtume anasema mkipunguza mikiana mizani anasema illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mauna mtapata matatizo siku nyingi muda na maisha itakuwa ngumu kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wajawru sultana alayhim na Mungu atasanitisha viongozi waovu juu yao viongozi waovu watakuwa juu yao watu leo watu wanasema tubadilishe kiongozi huyo afanye alete mwingine ni sababu ni sisi kama din tudan kama hivi vile mko ndo mko anawasalifishia Allah anawasalifishia viongozi wa waovu wanawadhulumu wanawanyang'anya kwa sababu nyinyi mko mbali na amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala raia wakikuwa wazuri Allah ataleta kiongozi mzuri juu yenu raia wakikuwa wabaya viongozi wanakuwa wabaya kwa hiyo ukiona hali ya eh, viongozi ni wabaya jua raia ni wabaya ndio raia wabaya kiangalia siku ya masahaba wale viongozi walikuwa siku zao mujtama ilikuwa nzuri Allah kajalia makhalifa wazuri na viongozi wazuri na hakadha mujtama inabadilika kwa hiyo utapata shida katika maisha na riziki itakuwa ngumu na Allah atasalikisha viongozi wovu juu yenu ya tatu mtume sasa katika hadithi anasema walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatra as sama'i walaula albahai bahaim lam yumtiru Mtume sasa anasema walam yamna'u anasema wamal walam yamna'u zakata amwalihim pindi wakinyima zakaa ya mali zao hapa ni kwa wale matajiri ambao wako na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao kutoa zakaa kwa wale ambao wanastahili kutoa wakinyima hiyo zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo riziki na mali Mungu amewapatia wakikataa kutoa ile zaka ama wakatoka katika njia ambayo haifai kutolewa unapatikana nini Allah subhanahu wa ta'ala atasalitisha wakikataa kutoa zaka illa bun'u qatra min sama Mwenyezi Mungu atafungia atawanyima mvua kutoka mbinguni atazuia mvua haitapatikana kwa ukame utakuuliza hizi mvua zinanyesha hadithi mtume sala anasema walaula albahaim lam yumtiru kama si kwa sababu ya wanyama haingenyesha kamwe hivyo tunapata ni radhi Mwenyezi Mungu ateremsha kwa sababu ya wanyama masakini wanyama hazijui Mwenyezi Mungu ateremsha mvua hizo ndio sisi tunapata lakini kama si ni wanadamu peke yao ingezuia kamwe haingetoka wanafaa kutoa zaka ni amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala lakini hawatoi Allah anazuia mvua Anachia mvua ile inakuja kwa sababu ya wanyama masakini hasui. Zipate shida. kwa Mwenyezi Mungu anachia mvua hiyo. Inawezekani amri katika nguzo tano za Kiislamu. Nguzo za Kiislamu. Shahada, sala, som, zakat, na haji. Ni katika nguzo ukivunja hiyo unaharibu Uislamu yako ndugu yangu. Kwa hiyo zaka kwa yule ambaye ana uwezo atoe. Kitu kidogo unatoa katika mali yako. Kwa kila 100 shilingi na sumuni. Kwa 100 inafanya tahir mali yako, inasafisha mali umedanganya imeingia hishi unatoa hiyo zaka Mwenyezi Mungu anakusafishia na anakuongezea hiyo mali watu wanakuwa bakhili unafikiria nikitoa mali inapungua na mali inaongezeka bali hiyo mali inaongezeka na inaweka alaka baina matajiri na masakini na kwa alaka nzuri na hiyo ni hikma kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu yanne mtume sasa anasema walam yanqudu ahad wala yanqudu ahad Allah wa ahad rasulihi إلا صلت الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم هندي واتو وتفنجا أهدي الله سبحانه وتعالى أهدي يمتوم صلى الله عليه وسلم أهدي من يزمون كفر دنياك لكم أبود يبكياك لكم يكوشنا مخالفات أين يوتي أبائنا خليفه ما أمرش من يزمون na mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata njia yake na sunna zake na ahadi baina yetu muamala baina wanadamu unakuwa na ndugu yako ahadi amekuwekea timiza usivunje baina yako na muislamu baina yako na sio muislamu kadhalika al-ahad ahadi ambayo mnakiana katika maisha yenu usivunje ahadi baina yako na ndugu yako awal yako na Mwenyezi Mungu yako na mtume na mtume sallallahu alaihi wasallam na yako baina yako na wanadamu wengine wengine wanarusha mtu wanakono wanadanganya hawajali ahadi yako baina yako na ndugu yako hata mkafiri ndio nasema mkono ya mkafiri si muislamu la muislamu anakataza haki ya kila mwanadamu anapewa haki yake hata wanyama hata wanyama wanapewa haki yake wote mwanadamu mwanamke baghi bani israeli aliingia peponi kwa sababu ya, mbwa hiyo hadithi ya Mtume sasa alaihi mnajua alisikia kiu akaenda sehemu anakunywa maji katika kisima akaona mbwa inakula mchanga kwa sababu ya kiu na mwanamke mzinifu alikuwa bani Israeli akaingia katika kisima akachota na kiatu yake na hofu, maji akapata ile mbwa. Hiyo ikamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo kitendo akasamea madhambi kuuza peponi. Na mwanamke katika hadithi nyingine mtu sasa anaelezea ameingia motoni kwa sababu ya paka, ameifungia chakula chakula, wala jefungulie toke nje, ikakufa. Hiyo sababu ikamuliza motoni. Vipi baina yako na mwanadamu mzima? Kwa hiyo ahadi baina yetu ndugu zangu muislamu atakana atimize na tukivunja ahadi baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam na wanadamu itokea nini ndio mtume sallallahu subhanahu anasema walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallata Allah alaykum aduwa min ghairihim Mwenyezi Mungu atasalitishia umma maadui ambao si waislamu atasalitisha kwa umma wa Kiislamu waislamu kufanya hivyo Mwenyezi Mungu atasalitisha aidha adhabu maadui ambao si waislamu juu ya umma wa Kiislamu watafanya nini au maadui illa salata Allah alaihim aduwa min ghairihim fa akhadhu ma fi fa akhadhu ba'da ma fi aidihim watasalitisha dui ambayo si katika Uislamu watakuja juu watachukua zile vitu ambavyo kwa mkono yao mali yao na ardhi zao hakadha tunaona katika ulimwengu waislamu wanalia kila sehemu maadui wamewavamia wamewachukulia mali yao na ardhi zao tume alitabiri hiyo miaka 1500 iliyotangulia Kwa hiyo ni sisi turudi katika mafundisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala mtume wake. Tujirekebishe ili tupate nusra. Mwenyezi Mungu anasema in tansurullaha yansurukum. Mkimnusuru Allah Subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Na kama tumnusuru mafumo khalafa ya aya kama tumnusuru Allah Subhanahu wa ta'ala hakuna nusra itapatikana. Ya mwisho ikimalizia wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah. Na pili viongozi wao hawatahukumu kwa kitabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله na wachague yale mazuri ambayo Mungu ameteremsha ili wahukumu nayo viongozi wa Kiislamu na Uislamu wenyewe wasipohukumu baina yao kwa amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa Qur'an na sunna ya Mtume صلى الله wasallam baina yetu katika manyumba zetu katika mujtama na viongozi kadhalika wa Kiislamu wasipohukumu na amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala na wakachagua yale mazuri ambayo katika amri ya Mwenyezi Mungu akahukumu nayo matatizo tokea nini illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum Mwenyezi Mungu atajalia bas uadui baina ya Uislamu wao kwa wao waislamu kwa waislamu hakadha tunaona leo katika msama wake umetokea hawa ni waadui hawa hawa semezani na hawa hii msikiti ya fulani na hao msikiti yao wadui hata kwa nyumba ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani tumekataa kuhukumu na Allah na amri ya Mwenyezi Mungu maneno mtume sallallahu alaihi sadiq masduq maneno makweli wahi yanapata kwa Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa ma lam tahkum aimatahum Allah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum pindi viongozi wao hata hukumu na sheria ya Mwenyezi Mungu wala watachagua yale mazuri katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ina fitra ya mwanadamu wakahukumu nayo Mwenyezi Mungu atajalia uadui na shida na matatizo baina yao waislamu kwa waislamu katika mujtama katika ulimwengu tunaona hiyo waqi kwa hiyo sisi tujirekebishe Allah subhanahu wa ta'ala tutetea nusra tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki kwa ni haki tufuate na batil kwa ni batil aqul hadha qawl واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين استغفروا انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ndugu zangu ni katika imani hadithi hiyo ndugu zangu ambayo ni hadithi muhimu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia mambo ambayo waislamu itawakumba na matatizo ambayo itapatikana na, na adhabu ambayo Mwenyezi Mungu ataleta kwa hiyo sisi sote ndugu zangu turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumuombe Mwenyezi Mungu aturekebishie maisha yetu na tujalie kujitahidi kila mmoja anajua nafsi yake ajirekebishe turudi katika njia Allah subhanahu wa ta'ala maadamu tuna pumzi na bado tutaondoka katika ulimwengu ala kuli hal muislamu anatakana kujitahidi ndugu zangu ili mambo yake yarekebike na haitarekebika mpaka turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka turudi katika uislamu mambo yote haya na mengi ambayo mtume alitaja katika hadithi zingine suluhisho yake yote ni waislamu warudi katika dini ya Mwenyezi Mungu warudi wafuate amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajiepushe na makatazo yote na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na amri kubwa ya Mwenyezi Mungu kwanza ni tauhidi kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha kitu ya kwanza ambayo maambia na rusul walikuja nayo kutoka na Nuh alayhi salam mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam watu wamwabudu Mungu peke yake watu wasimamishe hiyo kwanza tauhidi katika ibada tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na tujiepushe na shirki aina yote hiyo ndio kitu ya kwanza muhimu ambayo tumeumbiwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Mwenyezi Mungu hakuumba majini na wanadamu isipokuwa wamwabudu wamwabudu yeye peke yake wasiabudu Mwenyezi Mungu na vitu zingine na kadhalika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni nabii ameletwa kiume bora katika ulimwengu kujifananisha na yeye tufuate njia yake قل kuntum كنتم تحبون fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum وجزمنا نسيب hakika kama kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni nifuateni mimi mtume sallallahu alaihi mfuate njia yake Mwenyezi Mungu atakusamia madhambi zetu fattabi'uni yuhibbukum Allah mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam Allah atawapenda wa yaghfir lakum dhunubakum na atasamia madhambi zenu Kwa hiyo Waislamu wote wakubwa, wadogo, wanawake, wanaume wanatakana wajitahidi kurudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na kurudi kwa dini yake na kurudi katika njia ambayo mtume alituachia na njia sahihi ambayo mtume aliwacha na tujitahidi tujirekebishe na mukhalafat ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na ile mtume achaleta tukae mbali nayo الله نسمع أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما na hii ndio njia yangu ya sawa ya straight ndi dini ya Uislamu fattabi'u Mwenyezi Mungu anasema fuateni ni amri tumeamrishwa wala tattabi'u subula wala tusifuate njia za pembeni subul ambayo watu waliongeza katika Uislamu fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun hiyo ni wasia Mungu anawapatia Allah Subhanahu wa ta'ala ili mpate takwa kwa hiyo muislamu atakana kujitahidi kurudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na kujihukumu baina yetu na kitabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujikusha na wakalafati yote na waislamu wote ni ndugu ikhwa ndugu moja na tuungane katika njia moja kwa hiyo yale ambayo tutunganisha ni kama ya Allah Subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atuonyeshe haki kwa ni haki tufuate na batil kwa ni batil tukakane nayo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى